Elhamdulilah, Allahut lavd, Allah i lavdruar qoftë që na ka bo bashkë në këtë mbramje islame vllaznore, në këtë ven, në këtë odë. E qëllimi i kësaj mbramjeje është që të rritet dhe të shtohet vllaznillaku në fenë islame, edhe të shtohet, të shtohet vetëdija. Kur të thomë vetëdija, fjala është, çka do me thonë fjala vetëdije, një sen që unë po e di, duhet me e ditë edhe ti. Qe e jem vetëdije, vetë me e ditë ti. Jo gjithë me të thonë hallki, po vetë me e ditë. E për me e ditë vetë një sen, duhet një herë, një herë, një herë, të një vetë e dish. Sikur kur të falësh gjithë mas imamit, në xhami, I mshiron vetëm ata që e meritojnë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, lavdi qoftë atij Allah që është Zoti, krijuesi i gjitha krijesave, i gjithë botrave. Qët ajet mësoja dikujt. Ka thonë pejgamberi pra, predikoja, kallxoja, çoja, Asnjëherë s'po dish me thonë: O kushirini jem, ku po falesh atje? O kushirini jem, a po shkojsh në xhami atje? Asnjëherë s'po dish me thonë. Vetëm çka po dish? Çka po dish me thonë? A i ke zonë ustallaret për darsëm. Këtë fjalë ti doktor s'e dish, na këtu i them a i ke zënë magjupt për darsëm, se ustallarë i thonë këtu magjupve, dam bam bam bam. Qaton, se qaton e di. A i ke zonë, se si mos t'i zonësh ata, pa ata s'un martohësh ti. Pa ja dhonë një dy tre mi euro aty, s'un martohësh. Ti miron a i zonë e hiqë, ai s'ka zonë në dëkët. Qe dhe unë e s'kam zonë, para te i. Telefon po bajsh me muslimanin, me vllaun, me djalin, me babën, me axhën, me kusherinin, me shokun. Dje, vërtet, jo dje, pardje, paradite, më ka thirë një motër prej Hollandës, prej Hollandisë. Selamu alaikum, alaikum selamu, unë po shoh që janë nga largë. Ma numrat kah i kanë unë s'e di. Prej, me kon po folish, me kon, po e kërkoni tha kërkoj Hoxh Mazllumin. Urdhnoni thash, ju çka po kërkoni? Tha unë po kërkoj kam parë që keni mba disa shtëpi për fukara edhe unë jam hisetare për qat punë. Faleminderit Allahu ju shpërbleftë. Po ja ti, po çka bën? Tha jemi azilantë, sa hala, na s'kemi ku me ditë çka, po po du me kon hisetare. Mashallah. Ti në telefon a hiç s'dish kërkuj me i thonë? O filan, o falan, ku jeni, a jeni gjallë? Po qka, i kam zonë ustallarët, a i ke zonë ustallarët, punë e madhe, qka pas ke zonë ti? Punë e madhe, qka paske zonë ti, për darsëm? Qka paske zonë, bykë mesele. Paske zonë me dhonë pare, për haram. Kjo është dini yt. Prandaj po them n'fillim, elhamdulillah, masnej po them, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, i cili na ka msue qysh me jetue jetën muslimane, jo me jetue xhahilqe, me injorancë, me mosdije, S'ban me jetu me mosdije, me dije duhet me jetu. E tash po hyjmë në thelbin e asaj që do të themi sonte inshallahu teala. Allahu Xhelle Xhelaluhu në Kur'anin famlart pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam i ka thënë Vë ma erselna min resulin illa li juta' bi idhnillah Çdo pejgamber që kemi dërguar, kemi dërguar pejgamber për me i ec fjala, me ju përfill fjala. Nëse të zotit shpisë nuk i ec fjala, çka bëhet në familje? Babës nuk, nuk i ec fjala edhe nanës. Nëse një udhëheqësit në fabrikë, një drejtorit, një drejtorit në shkollë, një drejtorit në organizatë, nuk i ec fjala. Një kryepuntorit nuk i ec fjala. Çka bëhet? Po prishet çdo gjë. Bjen nga ekuilibri ajo organizatë, prishet. Damtohet, lëmitet. Nëse fjala e Allahut xhelle xhelaluhu, nuk dëgjohet edhe fjala e Resulullahit nuk dëgjohet. Allahu po thotë ve ma erselna min resulin illa li juta'. Çdo pejgamber që kemi dërguar, kemi dërguar për me ju dëgju fjala e tij, me shku në vend. E tash, nëse nuk i dëgjohet, çka bëhet? Ngona Allahu xhelle xhelaluhu çka po thotë, çka bëhet? Fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Le të kenë kujdes ata që e thejnë urdhrin e Allahut, edhe të Resulullahit, pejgamberit, le të kenë kujdes Po pse? I gjen e keqja në dynja dhe në ahiret. Po a ka ma të keqe në dynja se me i besue drunit dhe gurit. A ka ma keq, ju kallzova pak para. Unë si fmi në klasën e penstë qëtu kur jëm konë të ju, me i pëke pare te gruja, hënë që ojë te mullini Hajrullahit, ta e tyrë bja gurës gurës që shtu më dhonde. Ani na e dishim se kur u ktheshim prej shkollës, u dashke me nga i pari, se unë e dishëm kur kom lona të parën. Me nga për atë jetë vrap, ose, ose, ose kom lona bashkë aty, kom lona ma qani, sa i qetri e gjon. Merre një moment, do me thënë në çfarë shkalle. Ose kur kalëshim ka, ka çeshmja Blaçit, u dashke me gjetë me, me gjet një pe, me shkoq dikund. A, a, a, a, ku me gjetë atë pe, a, pin, ku me gjetë atë penin? A pi pantollave, a pi pa, po i merr pantollave, ku me ditë ku me gjetë atë pe, po pse? Se hidhnohet ai që e ka bon këto, të bon keq, s'di shka, kësi, shiko farë bestytni, çfarë besime t'kota. Edhe qashtu kemi jetu, tyrbja filanit, tyrbja Blaçit, këtu të nësë dhja ka pas tyrbja, s'ka pas, tyrbja Plavës, tyrbja së, tyrbe, fjala tyrbe në gjuhën arabe është, nuk është shqip fare, tyrbe do me thonë, një grumull me dhe, Me shku me qit në tyrbe pare, te grumlli me dhej. Po për çka me qit pare? Po qajo po ta shnosh synin, po qekjo po ta shnosh veshin, po kjo po ta nal dhimtën e barkit, po kjo po ta dhemb kokëdhimbje, me çësi farë prralla na kanë majtë, njëqind vjet ndoshta. Kur erdhëm na tash me studime, E unë nuk jem ul me ju lëvdrue juve, po unë që tridhjetë e pesë vjet e studioj fenë islame, prej shtatëdhjetë e dytës, kur e kam kry shkollën fillore, e studioj fenë islame, që tridhjetë e pesë vjet. Që tridhjetë e pesë vjet studime i bëj. E tash, fjala jeme me ra poshtë, fjala një plakit e, edhe aty ka dishka në tyrbe, po thet. Po atij p'i ec fjala hala. Po pse p'i ec fjala hala atij, se unë jam i dobët. Para tri dite për po e shoni për po e shoni plak për po, për jo një plak, një 25 vjeçar te Famipa e Prizrenit, te Famipa vjetër e Prizrenit është qaty në qendër njëfar si vorr. Kujtojnë hallkët qashtu e tani për me ja rrit emnin atij vorrit, hej, shkavi bagerin e ka shti aty ka kërsi bap. Kallxoju, njëni kish pas rrenë, po qetri kish ditë ma fort me të se, kish thonë, jo bash për hava, ma për toke. As bager s'klish, as pallavrën kjo. Kjo në pallavra, kjo është folëm a mushmenën, jo folëm rrenjë. Shkavi ja ka shti, tha bagerin, edhe e ka nalë. Jo, jo, shkavi e myti e do që kretë Kosovën, se nalë asë një, për po e nalë ka qaj vorri për toke. Pse kështu o insan po besoj shë mbrapshtë? E na jemi të obliguam të gjithë, prej meje edhe ju të gjithë që jeni tu ndëgjua, edhe kret kush na ndëgjoje, jeni të obliguar, një ajet kuranor që e dish ti me ja msu atij qetrit, një besim të kot të mbrapsht që e dish ti s'ban, duhet m'i kallzu hej tja, je në veti. Atje në Prizren ju e dini si është puna, ju thojnë tyrbja e filonit, me emna baba baba, kullak baba, unë e bëj hajgare kanjëherë, dallgan baba, kullak baba, gëba, cullak baba, shka janë këto baba baba, këto janë pallavrat e tarikxhive, dervishve i kanë bo këto. Mu tut njerëz prej prej grumllave me dhe. Për çka? Ky barkin po ta shnosh ky bubrekët. Po, po aty ua mëson transizacion, a çfarë i thojnë asaj të, të ku e nxjerrin gjakin, ku pastrojnë gjakin. E, ai ta shnosh këtë. Atëherë si të shnoshin ata pi nër tokë, t'i prishim këto ordinancat që kemi mbi tokë. Ta mshelim universitetin edhe fakultetet. Ata pi nër tokë po bojka shka po bojka nëse pas pla ditë. Edhe bon vaki sot për, për fat të keq edhe sot besojnë edhe t'ri ka që besojnë sot. T'ri, mosha e juja, e merr gruën edhe pse s'i ka dhënë Zoti evlat te filani, te filan sihirbazi, te filan fallxhia, te filan falani, Te filon tyrbja me qit pare po t'ipke evlat shkoni te tyrbja e Lezit thojn qiti paret aty ose prej ni pul ni pul e ka shit ni nip i Lezit aty po më kallzon i asaj shpis tridhjetë e gjashtë her n'dit po çfshe shpezonsh tash at pul tha gjakovarët kësht tha un i boj aty Ajo pula u mësu, më sa të bëj qeshtu ajo ulet. Se o mësu, apo dish. Kap, edhe ai s'guxon me më lypë çmim ma lir, ma se s'i bohet mirati hak. Fjalë arabe jan kto të dyja ju t'rijt s'e dini mirati hak nuk plotësohet dëshira shqip i thotë ënja ai s'guxon me ba çmim pse s'i plotësohet toni dëshira sa të lypi çaq tridhjetë e pesë gjashtë herë në ditë e kom shit ni pul po thotë çitat për atë penxhere ku pe çit këna ne ajo pula i këna ne ai çetri po pret në vend pulën çetri un tak ajo pret po ulet kap sa që ka ai s'ban çmim mo gjithë ditë tu e shit çat pul pse aty po jep evlat baba i merr edhe pe përkundën A bohet zina me t'dekën? Shiko çfarë mbrapshtine, o vllazën, o musliman. Çdo pejgamber ka thonë Allahu Xhelle Xhelaluhu që ka ardhur, ka ardhë për me ju dëgjua fjala e tij, për me ju respektua. Nëse nuk i dëgjohet fjala, ju gjon e keqja në dynja dhe ju gjon e keqja në ahiret. Çfarë e keqe në ahiret? Çka i gjon në ahiret e keqe? Allahu na rujt me besim të kot, hin në xhehenem. Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an ka thënë: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Ditën e Kiametit nuk ka dobi as prej mallit që ki në dynja, As prej evladit që ke pas plot në dynjë evlad. Illa men etallahe bi kalbin selim, vetëm ai që i vjen para Allahut xhelle xhelaluhu me iman të pastër. E cili është ai iman i pastër? Amentu billahi, me Allahun me besu një, dhe melaiketihi, melaqeve të Allahut, dhe kutubihi, librave të shenjta e fundit Kurani famëlartë, Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi edhe e kanë shti njonë midis kadales aty ve ty ve tyrbetihi ve baba ve baba filan ve baba fallan kjo pallavra, kësi gjëra kanë shti e populli s'ka sonal me menua me thon mor shkem dhe shkem të më thon me këta na ku po jetojmë që aty në Prizren unë ku po jetoj edhe ku e dini ju të gjithë Ka shkua e kanë çua gruan, e cila s'i ka dhonë Zoti evlat, me shkua ti me nejtë në kishë mrenda, në terë, veç me nejtë aty, aty të vjen pi dikahi lajm, hej, ti ki me pas evlat. Në kishë mrenda. Kqyr çfarë besime. Ose, e kimi këtu një prej Kushninit kur shkosh deri në Prizren, kah përmi Lubiqevë, rreth Lezit të poshtë. është një rrugë e moçme ajo rruga. Po, po, se përne jo. Unë vjet jam konë, parvjet jam konë prej Prizrenit në Kushnin edhe jam kthye, është një dru aty, lonë orë në kësi Penj, shkojshin, qashtu lonë aty, po pse, për me t'u bo mirati hak, për me t'u plotësua dëshira, meqë si, si të losh aty, që kjo është aj paganizmi, kjo është shirk, paganizëm, kjo besim i mbrapsht, Ktu shejtani ksi vezvese ka mbjell me kujtua hallki, le qaty ni send të bon qaty ni send të bon qaty ni send me besua n'gur e n'dru n'druna e n'vorra e n'tyrbe e n'ksi bela kto jan krejt pallavra kurgja s'jan kto Çdo send duhet m'u nis te që kjo besimi i pastër me kon ni her ma s'pari mandaj puna duhet Puna duhet pesë vaktin me fal. Prandaj po ju tham të gjithëve që jeni, prej atij ma të voglit që lexoi Kur'anin, ai duhet me mësu mirë Kur'anin inshallah, jo ashtu me lexu, prej atij ma të voglit. Pesë vakti m'u nis të, të krejtët. Ma s'pari keni m'u pyet para Allahut ditën e Kiametit namazin e keni fal. Ma s'pari, namazi ma s'pari. Ti ku ti ku është pesë vaktin, baba jot edhe nëna jote a po e falin namazin pesë vaktin. A me prit kur të bëhen 60 vjet, 70 vjet a? A me prit unë si të shkoj në Qabe të bëhem qatëherë namazli a? Ja, e vde me vdek para se me shku në Qabe? Me vdek para 60 vjetëve, para 40 vjetëve, para 30 vjetëve, e para 20 vjetëve, e para 15 vjetëve. Se vdesish edhe 5 vjetë, edhe 50 vjetë, edhe 75 vjetë. Nuk vdesin veç pleq, vdesin edhe të ri. Pranej namazin mos me lon kurr. Ramazanin, dini, zeqatin, në 40 dele një dele, në vjetë, në vjetë, në mot e mot, në 40 një. Më smi rritë, më snaj me të metë, 39, ti, ti me dele që je këtu aji. A gjithë të zuni. 39 me të metë, s'i ke pas 40, s'ka zeqatë. Pse? Allahu nuk është kundër robit, pasunisë tij. Jo, Allahu do me e pa robin krenar. A dish kur je ma krenar? Qatherë kur t'japish, e nish vetin. A? Veç ku po qysh me dhonë? Hem e nish vetin mirë, hem mos me bo qibër, mendjen mos me bo të madhe. Pse? Se shejtani të thot me bo mendën e madhe. Shejtani? E i madh, kush është veç? Veç Allahu Xhelleshanu, ti kush je? Ti kërkushi s'je? Një ditë a kanë me të barë me lesë. A kanë me të fut në dhe. Ti kërkushi, kërkushi s'je? Zeqati. Po zeqati ka me stajim edhe sadak. Sadak bohet mos paç me kurgjo një euro dy në ditë, mos paç, një bukë dikuj me ja dhonë, një një litër tomël dikuj me ja dhonë, një kile djath dikuj me ja dhonë, varësisht prej veprimtarisë që ju veproni, se dikush ka nevojë mill, dikush ka nevojë një, një, një, një litër tomël s'e ka, dikush s'e ka një, një copë djath, s'e ka ato gjonat, na jemi të përditshëm qëtu e dim, nuk mundesh ti me thonë, o një pse s'ka punu e Kështu kanë thonë jahudit. Ja, ne jemi solidarë. Ka thonë pejgamberi jyt edhe jemi, sallallahu aleyhi ve sallam, kush ja hek një muslimanit një gajle në dynja, Allahu një gajle të ahiretit ka me ja hek atje. Allahu na i largoftë gajlet e dynjas edhe të ahiretit. Rabbena atina fid dynja hasanatan, Wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Me kon solidar. Me kon për shembull Zaplluxh. Cili ka met pa dru? S'ka dru. Ose s'un ka bon, ose s'un ka ble, ose ka zon koha, ose s'ka pas kushte. 200 shpi jen, jo 200, ma shumë tash jeni. 100 shpi veç mahalla janë qëtu. 300 shpi, 300 shpi. Ka një krah dru mos m'ia çua, ku ka ras? Qysh kemi me dalë para Allahut Xhelle Xhelaluhu? Ose filani falani s'ka me hangër buk. E sa, sa i hanë buk, ai në dit, tri buk, katër buk, një familje, tri katër buk, pes buk, një familje. A o 30 cent një buk? 30 cent zë, pes, pes buk n'dit, një euro e gjysë. Sa është Marlboro? Sa pe pini makiaton aty? A po jesësh edhe ni ditë pa e pi? E po, mos ia nxjerr fundit. Një Marlboro pe pish ti. Në ditë. Pe pish 5 bukë për një paqet cigare. Ajo haram që je tu bo, shëndrro atë haramin në hallall. Bëne nijet deri të vdesish që ksaj familje bukën kam me ia dhënë çdo ditë çka ka fal Zoti. Mos të thotë shejtani, he he. Jo, jo, mos thuaj kështu. Bane musliman, Kam nije unë, tamam se di, kam nije. Tre, katër mijë euro, pesë mijë euro, tupanxhive ju bëjnë. A, vërtet se di. A kam nije edhe ma shumë. Kam nije deri dhetë mijë euro kanë marrë. Ju mos tutni me kallëzu. Ka është ta muzikët, ka është ta muzikët në sënkohë. Me i çel punë vetes. Me i çel telashe vetes. Subhaneke ja Rab. Mandej, mandej, ku o respekti i babës edhe i nënës? Ku o baba edhe nëna? Ku e ka vendin? Unë qëtu në Pejë, ku jom, qëtu te ju. Në qëto fshatra. Po s'po du me tregu ku. Kom nejtë me një prind. Që djali i vet para meje i ka thënë, he qen, he qen, ki me më pa kush. Babës vet. Ki me më pa kush jam. Dhe jo një herë, disa herë. Qaq shumë e ofendoi babën e vet, karshi meje, Sa që mu m'u mush mendja vallahi m'u mush mendja me ia ngjit për fyti se ish ma i dobt pi pi meje ma hajke me syni do me thon më shkojke nërmend që unë këti këti si t'ja ngjes ai ndoshta ky është më i fortë ndoshta po mu në sy s'ka m'u dokt më i fortë a din ta ha syni do kom këtë ja ngjesish edhe vallahi meta keq meta në pozit shumë të keqe as me reagua as me fol o zot kah hina e qysh me dal tash babës ose nënës ose nënës, nënave të cilat të cilat jau kanë la pelenat, se pampersa s'kanë pas. Jau kanë la flistinat. A, respekti i babës edhe i nënës, Edhe me u respektua prindërit, baba edhe nona. Me u respektua baba edhe nona. Ju e dini fjalën uf. E na uf s'thona, këtu thona of. Allahu n'Kuran po thotë. Wala tekul lehuma uf. Mos thuj as uf. Fjala uf çka do të thonë? Është një fjalë që përbëhet prej dy gërmave, u dhe f. Uf. As se s'ka fjalë një gërmë. Fjalë me dy gërma, uf, uf. As uf mos me thonë babës edhe nënës. Po nëse je arrogant ndaj babës dhe nënës, Rebel ndaj babës dhe nënës, asnjë ibadet nuk të bëhet kabul. A po dush me t'u pranu ibadetet. Puna, aktiviteti, shkollimi, angazhimi, kontributi, jeta. Po normal se po, pse? Se krejta në fund kanë m'u matë në një peshojë. Krejt kena me shkue Te Allahu po shkojmë, po e mbarojmë ditët e dynjasë. Ti ke le me vdekë, ama a t'lon shtatëdhjetë, e tetëdhjetë, a nëntëdhjetë, a deri në shtatëmbëdhjetë, s'ta lon ma tutje, unë atë s'e di, ama ki me dalë pi dynjasë. Edhe kanë me shkua veprat tua, te Allahu xhelle xhelali. Te Allahu çfarë shkon? Krejt sjelljet tuja, dosja e jetës tënde komplet. Komplet. Në koftë që e ke për aty fe emma men thekulet mevazinuhu, fe huve fi ishetin radije. Ai që i peshon kandari me veprat e mira, është në një jetë të knaqme. Ve emma men khaffet mevazinuhu, Po ai që s'ka hiç, s'po peshon, gjynahet e kanë peshuar, fe ummuhu havije, kapet për balli, futet në xhehenem, fe ummuhu havije, ve ma edrake ma hije, çfarë është ajo? Narun hamije, zjarr i ndezur fort. Në zjarr ki me ra. Kjo o problemi, këtu në dynja, nëpër burgje, tona të zezat ja bëjnë. Çka s'bojnë? Që tash para 3-4 ditëve, pasi që u mshel Guatenamo, me urdhërin e këtij Barack Obamas, i kanë kallëzue, Al Jazeera i kallëzoi, llojet e dënimit. Një prej dënimeve që e pash une, i shtrinë personin, një najlon në ftyrë, prej përmi, pi vjen një çeshme me ujë pa ndërpre, ujë, pi bjerë. Ujë pa ndërprerje pi bjerë. Jahudit në Izrael të në zezat i kanë bo. Në thoi tja të në zezat. Gjylpanë këtu pi shtin. Në kalem. I shtin. Azab. Azabet llojllojshme. Në dynja. Insani, insanin. Çka po bon insani për insanin? Allahu këto sende nuk i ka bon. Allahu xhele xhelaluhu për insanin ka thonë zjarr, drunët, qysh i thonë kështu, unë, unët, a, unët e zjarrit janë, Gurzit, Allahu na rujt. Por aty të përshkojmë në atë dje. Se në vorr si të hinsh ka fillua ahireti. Vo, gropa e vorrit është kopsht prej kopshteve të xhenetit, ose është zgafellë, birucë prej birucave të xhehenemit, Allahu na pshtoftë. Prandaj, duhet mu respektu baba edhe nona. E mandej, vim te punët kështu me rend. Domethënë, mandej vijnë punët e harameve, Alkoholi, duhani, droga, vjedh, vjedhja, rrena, ispatllëki i rrejshëm, shtymja e megjes, që hiç s'e bojnë hesap, fjalët e përditshme, Po rrim edhe në një fjalë të përditshme të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masanej po marrim pak pushim. Mandej edhe një pjesë edhe mbaroj. Ka thënë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, njeriu fol kanjëherë fjalë të mirë, s'e bon mend që ka fol një fjalë fort të mirë e ka fol. S'e shtin fort n'tefter fare. Po çaq të mirë e ka fol atë fjalën, edhe pse s'e ka llogarit çfarë është, ka fitu xhenetin. Çaq të mirë e ka fol. edhe anasjelltas, fol fjalë të përditshme janë, fjalë të përditshme. Ama fol fjalë të keqe që nuk e shtin n'tefter edhe ato në fort, s'ja vën mendën ku e fiton zjarmin e xhehenemit, vel ijadhu billah, Allahu na rujt. Për çat sebeb ka thon alayhi salatu wassalam, Men kane ju'minu billahi vel jevmil akhiri feljekul hajren ev lijasmut. Aj që ka besimin në Allahun xhele xhelaluhu dhe në ditën e kiametit Ja le ta thotë një fjalë të mirë ose le të heshtë Robi jem kur përmend në vetvete, veten, s'të nin kërkush, edhe Allahu të përmend n'vetvete. Kur ta përmendish Allahun në publik, në masë, të krejt nijnë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, krejt nihet, ose thush, ve la haule ve la kuvvete illa billahil alijjil adhim, krejt nihet, Allahu po thotë, Nëse robi më përmend në publik, në masë, edhe unë robin e përmendi në publik, në masë. Qysh e përmendi? E përmendi në një publik që është më i mirë se publika e tij. Para melaqeve. E melaqet janë më të mirë se na normal. Nëse robi më afrohet ka unë me një pllam, unë afrohem ka robi me një kut, moti matja që ka qenë, dhira i thojnë arabçe. Nëse robi vjen drejt meje tu ecë, Me zikër të Allahut, ka ardhë një bedevi, një sahabi, prej malsisë, prej katundit t'Medinës, një katundit, ka ardhë te pejgamberi sallallahu alaihi sallam, ka thonë, o i dërguari Zotit, ja Resul Allah, kallaballëk shumë sende ky din ka, unë krejt s'un i maj n' mend, ku jam, atje jan' ni qeni, M'kallxo diçka pak ja Resulallah mu ka thon akoma i ke punët mirë derisa po të laget gjuha me zikër të Zotit. Ende i ki punët mirë derisa gjuha po laget me me zikër të Allahut xhelle xhelaluhu. Kanë ardhur dy tjerë ja Resulallah tjetri ka thon Kush është ma i miri ja Resulullah prej muslimanëve? Ka thonë ma i miri është qaj insan që jeton shumë e punon shumë mirë. Punët i bon të mira. Ma ai tjetri ja Resulullah po kush ma i keqi? Ma i keqi ka thonë qaj që jeton shumë e punët i ka të këqija. Sa kollaj. Allahu xhelle shanuhu na bëftë prej namazlive. Prandaj po ju tham edhe një herë për përfundim të pjesës parë të qësaj që fola, namazin nisnia, nëse s'e keni nis sonte. Qëta që e falëm jacinë, nesër bën e me, sabahin ki me falë n'ora gjashtë. Tash është veç gati 10 në 7, 15 në 7 lemja e dillit, ti para, para gjashtë e gjysve dhe me falë namazin e sabahit. Ma mirë është me shku te xhamia dihet njëzet e shtatë derexhe ma shumë se te shpia, ama namazin me fal. Mos thuj ti si të udhëzohesh prej Allahut. Allahu të ka udhëzu me fal namaz, duhet me kqyr vllai a po të falet, motra a po të falet, baba a po falet, nona a po falet, axha a po falet, kushërinjtë a po falen, akrabatë a po falen. Bahuni me fjalën e fundit, bahuni për çus, pasi që u fresku me këto haje, me këto pije, Allah ju dhashtë bereqet të gjithve, këtë nimet që e kemi, a duhet me e falenderua Allahun xhelle shanuhu, nimet begati, Allahu xhelle shanuhu na ka dhonë mend mu, mu kuptu, na ka dhonë gjuhë, mu marrë vesh, Na ka dhënë sy për mu kënaqë me njëri tjetrin. Na ka dhënë gjuhën për me komuniku, me marrë vesh njëri tjetrin. Na ka dhënë gojën për m'u knaqë me këto të mirat që i hangrëm dhe i pijmë. Allahu n'Kur'an po na thotë, Wa in tashkuru yardahu lakum, Nëse ju e falenderoni Allahun, Allahu është i kënaqur ndaj jush. Krejt këto të mirat prej Allahut xhalla xhelalu. Ndalnu, o insan, o vllazën edhe kujtonu pak. Kujtonu pak. Në dhe çka ka Ara një, një kubik dhe Dhe Mille bostonin po del kret sheqer. Mos i ke qitë një thes sheqer në ta. Mille drogën të tranon. Mille feferonin djeg të përvlon. Mille duhanin të knaq të sakaton. Në kubik dhe, Mille drëndafilin i jep ngjyra të bukura. Erë t'mirë. Ja Rabbi, ka kjo kështu kret. A s'duhet m'u kujtua? A duhet m'u kujtu? Vallahi duhet m'u kujtu. E nalu kujtoju, prati. Në dhe djegsi, në dhe krypa, në dhe sheqeri, në dhe boja, në dhe era, në dhe Kastravec, Patligjon, Spec, krejt, krejt, krejt prej çatyhit. Allahu xhalla xhelaluhu prej kur e ka krijue tokën, i ka thënë tokës, krejt robi jem çka të mjelle ti ki m'ja bo. Allahu i ka shpallë, shpallje, zbritje, shpallje, dini çka është? A ja ka shpall Kur'anin Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i flet tokës, shpallje i ka bë tokës. Prej kur e ka krijuar, që ky insan që po shkel mbi ty, edhe po mjell te ti, jepi derisa të mjelle. Edhe nuk sosen kurrë. Molla, çfarë livore të hollë. Portokalli, me rujt lëngun mrenda, livoren ma trash. Subhanallah, secila ka pse? Kastraveci, tjetër, Bostoni, tjetër, Qepa, tjetër, Kompiri, patatja, tjetër. Ja Rabbi, Wa in teuddu ni'met Allahi la tuhsuha Nëse i numroni nimetet e Zotit Kurrë nuk mbarojnë Nuk numrohen sa janë A pi sheh ti nimetet çfarë i kije tuat? Pe ha është këtu, pe qesish në shkritore, në lukth, në fabrik, dhe bon llaf, flin, shko ija, atje punëtorët pe shkrin, p'ja çojnë synit me kryp, gojës me sheqer, langun. Me ja qitë langun e gojës në syn, e synin e langut në gojë, shka bohet? A muni me ditë? Po kollaj është me ditë, ani pse doktorët folin shumë për këtë punë. Më kollaj është me ditë. Me pas pas langun e gojës me kryp ishe myt tu pi ujë, kishe plas tu pi ujë se ishe ishe eçtu. Me pas kon langi i sheqerit në sy, ishte terë edhe s'të kish çel synin kështu. Edhe kjo bubza kjo ishte, ishte, por çka bën krypa? Nuk e e man mos me u prish. Për atë sebeb Allahu i ka fal detnet me kryp, që krejt ata peshqit me nejt si në turshi, e ke pa lakna s'prishet, speci s'prishet me kryp, djathi s'prishet, gjiza s'prishet. Allahu qat kryp detit ja ka fal, për shka? Mos me u prish ato kafshet e detit. Ato që aty jetojnë, Shiko sa interesant, peshku që aty jeton në det, edhe kur ta hash duhet me qitë krip prap. Pse s'po bohet mishi me krip i peshkit gjatë që pe pi aty. A po kujtoni a jo? Ha? Sa herë marrim peshk i qesim krip. Po pi detit e kemi nxjerrë, ka le, o rrit, o zhvillu n'det, në ujë të kripës. Pse s'ka marrë kripë? Ja Rabbi, ja Allah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah duhet me thonë me një çudi. Prandaj, po ju kallëzoj një rast që duhet mu kujtu. Resulullahi sallallahu alaihi sallam një natë me Aishen, me gruën e vetë Aishen, Hazreti Aishen, Tha, po ja Resulallah. Tha, sepse ty të due, edhe dëshirën tonde qysh ta duesh ti edhe unë ty ta du dëshirën tonde. Edhe pejgamberi doli pi nër jorganit që ke me Aishen me gruën e vetë, doli edhe ka pas qaty një qyp me ujë, mori abdes edhe po fal kijamul lejl. Namaz të natës Po fal Reqatet gjata Jo me inatajna, kulivalla Gjatë po knon Gjatë po rrin kamb Gjatë po rrin ruqu Gjatë po rrin sexhde Gjatë po knon orë të tëra Deri Deri në sabah Deri në sabah Lotët për faqe po i shkojnë Frikë nga Allahu Xhelle Xhelaluhu Derisa aty ku po falet Zall përfundi S'ka pas kësi tepihe e kësi sene Se fukarallëk shumë Lotët prej faqeve të Resulullahit kanë ra E kanë lagë zallin poshtë po shihet. Deri kur ka ardhë muezini i sabahit me e trazu Bilali u kanë, Hazreti Bilal Habeshia, muezini i Resulullahit sallallahu alaihi sallam, hajde ja Resulullah se sabahi. Kur e ka pa pejgamberin, sa ka kajt, edhe Aisha ka pa pejgamberin, sa ka kajt, Çka po thotë kjo ajet kuranor? Me të vërtetë në krijimin e qiellnave, në krijimin e qiellnave dhe të tokës. Ka shenja ajete e çudira, çudira, çudira për ata që dinë me menua dhe hulumtu. Për ata që dinë me, kush janë ata ma shumë? Ata që po vrapojnë me në galaksi, që po vrapojnë me, me raketa, me satelita, me, me mjete, tash, ata ma shumë gjanat po i shohin se na, që kanë shku disa herë në honë, po munohen me dita ka në Mars e në Saturn jetë, në honë ka jetë, Allahu Xhelle Xhelaluhu këtë galaktikë e ka falë e ka falë të butë për me mujtë, me mjete, me teknologji, me shku qaty naltë me këqyrë. Kush ka udhtu me aeroplan, unë kam udhtu shumë herë, me qindë herë, ma shumë se qindë herë kam udhtu gjithmonë nëpër disa vende të dynjasë, sa herë hypi prapë menohem, Domethënë, s'un thu veç një herë që si herë hypa s'ke interesant. Jo, udhëtimi me aeroplan është knaqësi e madhe. Nuk përshkruhet. Veç kur kthehesh pi tokës, kështu t'i shohsh ato bjeshkë, ato male, ato qytete, ato detna, ti përmbi to, po doket si hiç jetonaj. Ato atje poshtë, ka pak, po lëvizin. Çka ka atje poshtë? Kush po të ma ty atje naltë? Do benzinë me një balon, me një shpejtësi të madhe. Dhe ti ku ku në fund, krejt këto po e di. Po ata ma naltë. Po Xhibrili edhe ma naltë. Po Resulullahi sallallahu aleyhi vësallem, deri mbi shtatin qiell. Çudi, çudi, çudi. Pastaj po vazhdon ajeti i dytë që ja lexoj Ajshës, çka u shpall në sobën, në dhomën e Ajshës. Alladhina yadhkuruna Allah, oj Ajshe po i thot, ata të cilët e përmendin Allahun, yadhkuruna Allah qiyaman, në kom kur të falësh. Wajetefekkerune dhe mendojnë, fi khalqis semawati në krijesën e qiellnave, ja Rabi shtatë qiellna, sa janë ato larg njani tjetrit, ja Rabb, ja Allah, veç ti e dish, në qiellin e parë pejgamber me laçe, në qiellin e dytë pejgamber me laçe, në qiellin e tretë pejgamber me laçe, në qiellin e katërt pejgamber me laçe, në pestin, në gjashtin, në shtatin, mbi shtatin arshi i Allahut, mbi arshin Allahu xhelle xhelalu. Edhe të tokës, çka ka në tokë? Çka ka në tokë? E përmenda me një kubik dhe shka ka? Mill speca feferona të kalin djegin. Mill asi të gjona s'po djegin hiq, po që aty be Sebati ku ke marë që atë dhe? Të ky po më përvlon ky, ky s'a i but, po, a i njekën rrajët me një vend bre, po. Ky shka doli, ky shka doli. Bostani ne po del i madh sheqer ka marrë aty ne droga sa një bar si si si firi është droga atë barin e ka pak ma e madhe se se jonxha ajo gja helmim të madh ka që bota e lufton me një dhe e çka ka qetër sen dhe në tok bota shtazore a dini sa është e madhe Kush e din, kërkush s'e din. Sa lloj kafshe ka, ku po din sa. Sa lloj insekte ka. Insekte a i dini sa? Sa lloje të bubrecave, të bletave, të mizave, të krymave, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Kërkush nuk e di. Prandaj Kurani ka thënë, "Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu." Kërkush ushtrinë e Zotit që ka krijuar nuk e din veç Allahu xhelle xhelalu. Prandaj për çdo insekt që po ecën në tokë mrenda, e uri, e uki, e arusha, e miza, e krymi, e ku di un, e gjarpni, e, e sa botrat ka kriju Allahu xhelle xhelaluhu, botra ju thenë qëtyne, bota bimore, shtazore, në botën shtazore, sa insekte marrin pjesë, sa kafsha në knina, kreta këto bajnë një punë. Ma min da betin fil ardi illa ala Allahi rizkuha. Çdo send që po ec n'këtë tokë, te Allahu e ka riskin e caktuar. Te Allahu e ka riskun e shkruar. Kujt ia ka shkruar Allahu atë risk të saj? Edhe bubreci, kqyre, hala do hala ma t'vogla se bubreci që s'po mun me pa, mo ta shumë si një shot, dvovec, me i vunga të të, kur me shumë që ajo, po hecën. Ku i ka aletet, ku i ka ment me hecë ajo, me lypë diçka, O Zoti jon, ma khalaqta hadha batila, nuk e ke krijuar këto këto bash për badihava. A ka ndonji send që e kriju për badihava që s'ka vlerë? Ja, asnjë send s'ka. Tu është pa, për çka ka kriju Zoti gjarpnin? Sepse tu të është pisaj? A thu pse krijoi Allahu insektin mizën? Secilin send që e ka kriju Allahu xhelle xhelaluhu, ka një qëllim. Në emnat e tu të bukur dhe në vetitë e tua të plota që nuk i përngjan askush Allahu xhelle xhelaluhu subhaneke faqina na pshto pra ja rabbi na pshto na ruaj faqina adhaben nar prej zjarrit të xhehenemit kështu ka mësu e këto dy ajetet janë të shpallura në dhomën e Hazreti Aishës radiallahu anha qatë natë që pejgamberi ka lyp prej gruës vetë Mos me nejt natën nër një jergan. Me dal. Çka ka bo, ka marr abdes edhe ka fal natën. E lusim Allahun xhelle xhelaluhu me na bo prej namazlive. Me na bo solidar me i ndihmua kujt mundim. Kur t'i ndihmojmë dikujt mos mu lavdrua, mos me ia bo qefin shejtanit sa i ka qat qef. Sikurqë thash, Duhesh me kallxue për përdhimbje diçka, filani i kish hallet ngushtë vallahi, po ti veç kallxo filan filani i kish hallet ngushtë, e mos kallxo ma tutje. E po ama i kish hallet ngushtë, po unë ja çova një thes miell. E ti çka paske bo, ja zgjanove hallet ti, që i paske çu një thes miell. Kurgjo s'ke bo, për atë sebeb, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, Allahi na boftë prej qatyne. E për fund të kësaj po them, Allahu xhelle xhelaluhu ju shpërbleftë që jeni tubua. Allahu ju ndihmoftë. Gjithmonë tubimet do t'i shfrytëzoni me karakter të dinit islam të vllaznillakut. Pa marrë parasysh shkallë këtë çka folin keq për neve. Ishallah te Allahu jemi të mirë. Vallahi si ta folni fjalën hak për Allahun, Krejt le të bëhen kundra teje, dikund këta kanë m'u bo me ty. Pse? Allahu o i knaqër prej juve. Allahu qoftë i knaqër prej neve. Edhe qëto që kemi përsërit sante, insha Allahu ta'ala, disa i manin ment, disa s'i manin ment, ato janë kalabalek, një sahat me, me fol, edhe mi majt ment, edhe unë tash me ia nis mi bo repriz, edhe një herë mi bo, edhe unë nuk i majn ment, mirëpo po kur të bazohmi ngusht në ajetet e Kur'anit, edhe në fjalët e Resulullahi sallallahu alaihi sallam, atëherë me siguri se del një ligjëratë apo del një ders, një nasihat. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, Allahu na i faltë gabimet, dalshim inshalla prej këtij mexhlisit kur të shpërndahemi me gabime të falura edhe me me me pendim me tobe istigfar që ta nisim pesë vaktin me e fal edhe ta përçojmë apo ta predikojmë apo ta çojmë